Vanliga frågor om kreativism. Vem är skaparen? Skaparen är den vita rasen. Vita människor är skaparna av all kultur och civilisation av värde. Troende på vår religion kallas också skapare eller kreativister. Om ni skulle sammanfatta målet med religion i en mening, vad skulle det bli? Den vita rasens överlevnad, expansion och framåtskridande. Varför är det så viktigt? Det är en fråga om prioriteringar. Vår religion är baserad på det ultimata av alla sanningar, de universella och eviga naturlagarna. Naturen befaller varje grupp att expandera och uppgradera sig själv till det yttersta av sina förmågor. Då den vita rasen är naturens mest kultiverade prestation och vi omfattar den vita rasen, kan det därför knappast finnas något annat mål som ens kan jämföras i betydelse. I regel brukar rasister och antisemiter förkasta dessa beteckningar. Ni omfamnar dem. Varför? Vi är rasister eftersom vi tror på ras. Vi är antisemiter eftersom vi motsätter oss judarna. Den första förutsättningen för att uppnå vår seger är att vara helt ärliga om vad vi är och vad vi inte är. Är inte er religion baserad på hat? Nej, tvärtom. Kreativismen är baserad på kärlek, kärlek för den vita rasen. Förutom att vara baserad på de eviga naturlagarna är kreativism dessutom baserat på historiska erfarenheter, logik och sunt förnuft. Kreativistens kyrka förknippas ofta med ord som hattare, hattgrupp, näthat, schattal. Är detta rättvist? Nej, det är inte rättvist eftersom varje grupp, vad den än må vara, hatar någonting eller någon. Eftersom andra grupper inte betecknas som hat citationstecken grupper etc. Så varför ska vi pekas ut så här? Vi existerar inte utav hat mot andra raser utan av kärlek till vårt egna ras. Men är det inte en del av er religion att hata judar, svarta och andra färgade människor? Sant, men om du älskar och vill försvara dem du älskar, din egen familj, din egna vita ras, då kommer hat för dina fiender naturligt och är oundvikligt. Kärlek och hat är två sidor av samma mynt. Bara en hycklare och en lögnare skulle gå ut i strid mot hans fiender förkunnandes kärlek. Var det inte folk som inte följde kristendomens lära av kärlek som begick alla de grymheterna som kristna begått genom historien? Dessa mord, tortyrer och förföljelser bedrevs av de högsta ledarna och myndigheterna inom de olika kyrkorna själva. Som påvarna, genom Svingli, Luther, Calvin, etc. Därför måste vi förmoda att det är kristendomens läror, vilka i bästa fall är tvetydiga, motsägelsefulla och hycklande, måste hållas ansvarig för att producera dessa sorters människor och denna typ av vansinne. Vänder vi oss till Nya testamentet finner vi Kristus själv dispenserande världsliga frånvända, hatiska råd. Till exempel i Lukas 14 2. Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Vilka idiotiska och destruktiva råd. Vad är då kreativismens slutliga ståndpunkt rörande kärlek och hat? Vi följer den eviga visdomen av naturens lagar, vilka är helt motsatta de självmordsbenägna lärorna av kristendom. Medan kristendom säger älska era fiender och hata dina egna och din egen sort, se till exempel Luk 14 och 26, säger vi precis tvärtom. Vi säger att för att kunna överleva måste överkomma och förgöra dem och det som är ett hot mot vår existens. Nämligen, våra dödliga fiender. På samma gång, förespråkar vi kärlek och skydd för dem som är nära och kära för oss, vår familj och vår oss, vilken är en förlängning av familjen. Hur skiljer sig detta från kristendomen? Kristendom lär ut att älska dina fiender och hata dina egna och din egen sort. Vi lär ut raka motsatsen, nämligen att hata och förgöra dina fiender och älska dina egna och din egen sort. Medan kristendomens läror är självmordsbenägna, lyfter vår tro emellertid fram de bästa kreativa och konstruktiva krafter inneboende i den vita rasen. Medan kristendom är förgörande, är kreativismen skapande. Vad menar ni med att kristendomen är förgörande? Kristendom lär ut destruktiva råd som till exempel älska era fiender Sälj allt du har och ge åt de fattiga, stå inte mot den som är rond, döm inte, om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom, etc. Vem som helst som följer sådana självmordsbenägna råd kommer snart att förgöra sig själv, sin familj, sitt folk och sitt land. Om kristendomen är så destruktivt som ni säger att det är, hur förklarar ni faktumet att det har överlevt i 2000 år? Smittkoppor har överlevt längre än så. Skadan de har begått på sina offer har varit förödande ändå. Den kristna trosbekännelsen och kyrkan har överlevt i 2000 år, men den fruktansvärda skada de har åstadkommit på den vita rasen är en annan sak. Judarnas huvudsakliga syfte med hopdiktningen av kristendomen var att förstöra deras dödliga fiender, det romerska riket. I detta var de framgångsrika bortom deras vildaste drömmar. För 2000 år sedan, Före kristendomens ankomst hade det romerska riket nått en häpnadsväckande hög nivå av civilisation, konst, litteratur, lagstiftning, vägbyggnad, språk och i dussintals andra områden som är kännetecknen av framsteg i den vite mannens civilisation. Börjande med regerandet av Augustus Caesar, åtnjöt Rom två århundraden av fred och välstånd, känd som Pax Romana, den längsta fredsperioden i historien. Då kristendomen spred, och mer och mer förgiftade det den romerska sinnet, tappade de goda romerska medborgarna kontakten med verkligheten och deras sinnen vandrade bort i landet ingenstans av spöken i himlen, pådrivna av rädsla för den där ödmjukande tortyrkammaren, helvetet. Resultatet blev kollapsen av det romerska riket, och den vita rasen regresserade i kaos, barbarism och tusen år av den mörka medeltiden. Fattigdom Ignorans och vidskepelse var ohejdad. Likt ett monster, livnärde och kapitaliserade den kristna kyrkan sig på dessa misärer. Men kyrkan själv växte sig fet och kraftfull. Tror inte kreativism på ett efterliv? Nej, det gör vi inte eftersom det inte finns minsta tillstymmelse till bevis för något luftslott i himlen, och inte heller, tack och lov, ett evigt brinnande helvete med tanke på att kreativism inte tror på ett högre väsen, ej heller ett liv efter detta, hur kan ni göra anspråk på att vara religionals? Vi har all legitim rätt till det anspråket. A. Grundlagen förbjuder i praktiken alla myndigheter, religiösa, sekulära, eller annat, från att avgränsa vad som är, eller vad som inte är, en religion. Kort sagt, om du gör anspråk på att ni är en religion är det lika giltigt som någon rivaliserande religionens anspråk. B. En av Websters många definitioner av religion är en sak, princip, system för grundsatser hållna med glöd, hängivenhet, samvetsgrannhet och tro. Ett värde anses vara av högsta betydelse. Vår tro finns i framtiden av den vita rasen och våra värderingar återfinns i naturens eviga religion, särskilt de 16 budorden. Se, Det finns flera stora religioner som är kända som icke-teistiska. Bland dessa finns konfucianism, taoism, buddhism, vissa sekter av hinduismen och många andra. Även om de innehåller mycket mystik och hokus pokus vi inte hänger oss åt, är poängen att de också inte tror på en gud, utan snarare är socioetiska system förkunnandes vissa moraliska värderingar. Ändå har de blivit erkända som religioner för sekler, och rättmätigt så. Det finns andra giltiga skäl till varför vi rättmätigt kvalificeras som en religion, men det ovanstående borde räcka. Hur går man bäst tillväga för att fördjupa sig i religion? För att kunna förstå vår religion till fullo, föreslår vi att du läser läser våra två fundamentala böcker Naturens eviga religion och Den vite mannens bibel. Hur går man med i en kyrka? Det finns inget krav på dig att du behöver gå med någon kyrka, grupp klubb eller organisation för att göra kreativism din valda religion. Inte heller för att vara aktiv och engagerad i kyrkan. Vad tror ni på? Kreativism är de universella och eviga naturlagarna applicerade till alla aspekter av livet, inkluderande och i särskildhet den vita rasen. För att få den fulla omfattningen och bredden av vår tro, måste du läsa och studera naturens eviga religion och den vite mannens bibel. Vad i huvudsak är den tron. Målet med vår religion, i korthet, är att främja det bästa intresset av vår sort, den vita rasen, vilken vi betraktar som evolutionens höjdpunkt av naturens skapelser. Har ni en gyllene regel i er religion? Ja, vi har en gyllene regel i vår religion, och den sammanfaller inte alls med den gyllene regeln allmänt accepterad i den judisk-kristna filosofin. Vår gyllene regel kan kort summeras som följande, det som är bra för den vita rasen är det högsta goda och den högsta dygden, det som är dåligt för den vita rasen är det ultimata onda och den ultimata synden. Se sida 274 av Naturens eviga religion. Tror ni inte på den allmänt accepterade gyllene regeln? Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Nej, det gör vi inte, och anledningen till att vi inte gör det är att om du analyserar det närmare är den gyllene regeln, likt många av de andras hiboleter i den judisk-kristna bibeln, förnuftsvidrig. För att ge några exempel, vi skulle inte behandla våra fiender på samma sätt som vi behandlar våra vänner. Vår relation till våra medarbetare skulle inte vara detsamma som till vår chef. Vårt förhållande till våra barn skulle inte vara detsamma som det till andra föräldrar. Vår relation till medlemmar av den vita rasen skulle inte vara detsamma som till svarta, till exempel och vi skulle inte förvänta oss samma typ av respons. Numret av exempel som kan ges är ändlöst, och vid en närmare analys är det en komplett ogenomförbar princip. Har ni en motsvarighet till de tio budorden? Vi har de 16 budorden vilka lägger fram den grundläggande filosofin av vår religiösa tro. Vår tro och vårt program är emellertid inte begränsad till dessa 16 budord, utan det bredare omfattningen av vår filosofi preciseras i sin helhet i naturens eviga religion och den vite mannens bibel. På vilka principer baserar ni de 16 budorden? De är baserade på den mest solida grunden tänkbar, nämligen de universella och eviga naturlagarna. Mycket av våra övertygelser, vår tro, filosofi och i själva verket vårt totala program är baserat på dessa 24 observationer. På sidan 26 i Naturens eviga religion i slutet av kapitlen har vi listat 24 observationer och slutsatser från naturlagarna. Varför begränsar ni ert intresse i att gynna den vita rasen enbart? Är ni inte intresserade av hela mänskligheten? Naturen befaller oss att ta hand om vår egen sort och bara vår egen sort. Vi betraktar inte några av de andra folken av att vara av vår egen sort. De kan vara underarter av någon gemensam förfader, eller de må inte vara det. I vilket fall som helst, betraktar vi den vita rasen som att ha stigit till den absoluta toppen av den mänskliga skalan och evolutionstegen, med varierande graderingar av undermänskliga arter under oss. Nigger, utan tvekan, är längst ner på stegen inte långt ovanför apor och schimpanser. Men kunde inte ert program vara mer välgörande och hjälpa de andra folken och kulturerna avancera, samtidigt främjandes den vita rasen? Svaret på denna ganska trickiga fråga är en mycket emfatiskt nej. Vi har ingen intention av att hjälpa slagraserna att frodas och föröka sig på vår bekostnad och tränga ut oss från det begränsade livsrummet på den här planeten. Låt dem ta hand om sig själva, så tar vi hand om oss själva. Varför inte? För att besvara denna fråga går vi åter tillbaka till de grundläggande naturlagarna, vilka visar att varje art eller underarter har sina naturliga fiender, och det är kalla, hårda fakta att de mest dödliga fienderna till den vita rasen är först av alla judar, och i andra hand, alla andra slagraser som konkurrerar om mat och livsrum på denna begränsade planet. Vi har bara två hårda val, A. Av antingen rasblandning och sammanslagning med världens slagfolk, och därigenom dra ner och förgöra den vita rasen, eller att ta den stig som kreativism har valt, nämligen b. att hålla vår ras ren och expandera tills vi slutligen bebor och befolkar alla goda marker på denna planet jorden. Skulle inte detta innebära en konfrontation, ett blodbad faktiskt, i vilken den vita rasen skulle kunna bli utplånad? Inte nödvändigtvis. Det är kreativismens program att fortsätta expandera den vita rasen och tränga ut slagraserna utan att nödvändigtvis delta i öppen krigsföring eller utan att nödvändigtvis döda någon. I så görande följer vi bara samma princip som koloniseringen och den västliga expansionen av Amerika. Under denna stora och produktiva epok av den vita rasen fortsatte vi expandera västerut och framåt genom bosättning av de landområden som ockuperades av indianerna. Det är sant att det fanns några smärre sammanstötningar, men det var inte något öppen utrotningskrig. Hade inte Amerika följt detta program av att avancera och tränga sig framåt och tränga undan indianerna, skulle vi aldrig ha byggt denna stora högborg för den vita rasen, vilken vi nu kallar Amerika. Detta är det riktiga amerikanska sättet och vi kreativister utökar det amerikanska sättet på världsvid basis. Men är inte detta grymt och omänskligt? Nej, det är det inte. Det är bara en fråga om att avgöra huruvida du hellre skulle vilja ha din egna framtida avkomma av vackra, intelligenta vita människor överleva, bebo och leva på denna jord, eller huruvida du hellre skulle se dem nedsänkta i en flodvåg av slagraser. I det senare fallet skulle all skönhet, kultur och civilisation försvinna. Ju mer vi hjälper slagraserna att expandera och föröka, ju mer har vi berövat våra egna framtida generationer av mat, utrymme och existens på vår planet jorden. Dessutom gör slagraserna just denna sak i detta skede av historien. De har illvilligt drivit ut och dödat den vita befolkningen i många länder i Afrika, och jag kan tillägga i maskopin och med hjälpen av judarna och vita förrädare. Vår judiskt kontrollerade regering här i Sverige promotar expansionen och förökningen av blattar, latrinos, nigrer, och gullingar etc. i Sverige, och krympandes den vita befolkningen så att i några få generationer praktiskt taget hela Sverige kommer vara bastardiserat. Det är märkligt att alla blödande hjärtan vilka är så bekymrade över överlevnaden av slagraserna verkar vara helt oberörda över bastardiseringen och förgörelsen av den vita rasen, en process som nu pågår framför våra ögon. Men er bok Naturens eviga religion, förespråkar ni inte faktiskt utrotningen av judarna? Ingenstans i vår bok föreslår vi någonsin att döda någon. Vårt program är helt enkelt att ena vår vita ras för dess egen överlevnad och skydd, expansion och avancemang. Det är på grund av att vår vita ras uppenbarligen har brutit mot naturens lagar av att se efter sina egna, och dumt och dåraktigt istället har subsidierat expansionen och förökningen av våra fiender, skarorna av de färgade raserna, som vi nu är på en kollisionskurs mot katastrof. Vi kreativister advokerar på det bestämdaste att vi stoppar denna dåraktighet av att subsidiera våra fiender, och låta dem ta hand om sig själva, och vi tar hand om våra egna. Men skulle det inte innebära nedgången och kanske utrotningen av de färgade raserna? Det kanske det skulle, men det är inte vårt ansvar, och inte heller är det vårt görande. Naturen har dekreterat att varje art på vår jord ska vara engagerade i kamp för överlevnad på egna meriter i konkurrens med alla andra arter inget fall, ingen art i naturen, håller den starkare och överlägsna arten frivilligt sig tillbaka och hjälper att understödja en svagare och underlägsnare art så att underlägsna arter kan tränga ut den från jordens yta. Ingen annan art, förutom den vita rasen vill säga, är dåraktigt engagerad i denna typ av dåraktig filosofi. Vi kreativister säger att detta är självmordsbenäget och att vi måste drastiskt ändra vår kurs. Varje individ, förr eller senare, dör ändå, men det är en fråga om överlevnaden av vår egen art, vår egen sort, som vi är intresserade i. Eftersom det inte finns tillräckligt med land, mat och substans för att stödja en allt mer exploderande hord av färgade folk. Den avgörande frågan som vi sagt tidigare är, vill vi att vår egen sort ska överleva, eller vill vi ha självmordet av våra egna framtida generationer i en värld översvämmad av slagraser? Hattar ni polis och militär personal? Nej. Det svenska järnväldets militär och polisstyrkor är onda institutioner, men vi har inget emot många individuella poliser och soldater, vilka ofta är de bästa av vårt folk. Sannerligen, många poliser och soldater är sympatiska till den provvita saken. You make a point of saying you don't advocate violence, yet you regard Benjamin Smith as a martyr. Can you explain the apparent contradiction? There is no contradiction at all. Brother B.N. August Smith died, in our view, because the powers that be decided to tear up the Constitution. So, he is a martyr by definition a First Amendment martyr, as we say. How did a violation of the First Amendment result in Mr. Smith's shooting spree? If you knew Brother Smith, it would be very clear to you. Had P.M. Hedgel been given the law license that he was entitled to, Brother Smith would have been filled with optimism for the future rather than anger for the criminals usurping what is supposed to be the supreme law of the land. Are you aware that he switched his major in college to pre-law after he met P.M. Hedgel? He would have followed the legal path had P.M. Hedgel been granted the law license that he earned. Why do you use the term niggers in your books instead of showing some respect for the blacks and calling them Negroes? This is a deliberate choice of words. As we state on page 42 in His nature's eternal religion, we must stop giving them credit and respect which they did not earn, do not deserve, and never did. Again, it is very strange that the same people who are so affronted by the niggers Akblat are not getting their proper respect are totally unconcerned about the vicious, unwarranted attacks by the niggers, Blattar, and other mud races upon the white race and will not lift a finger in the defense of their own kind they seem to deem it quite proper that the niggers Nigerzak Blatar should be loyal to their race, the Jew should be loyal to their race, but when the white man is asked to show a loyalty to his own race, he is immediately denounced, even by members of his own race, as being a racist, a bigot, a Nazi, and many other derogatory smear words that the Jews have concocted. Why do you single out the Jews, who after all comprise less than 1% of the population of the world as your number one enemy? There are many good and valid reasons why the Jew deserves this special distinction. A. The Jewish race, united through their Mosaic religion for thousands of years, has been for many centuries, and is today, the most powerful race on the face of the earth. B. They not only control the news media, television networks, newspapers, and the money of the world, as of the United States, but through such power they also control the governments of the world. C. They do, in fact, control most of the nerve centers of power in the United States and throughout the world. D. It has been their age-old goal, not only for centuries, but for millennia, to pull down, mongrelize and destroy the white race. E. They have been very successful in doing this. We therefore conclude that they are a most dangerous threat to the further survival of the white race. Eftersom ni hävdar att era mål inte inkluderar dödandet av judarna, exakt vad är det ni föreslår i den judiska frågan? Det är vårt enda mål att driva judarna från makten och eventuellt driva dem från våra marker tillbaka till Israel eller vilken del av världen de väljer att leva i som ett eget land. Ön av Magadaska kanske, utan att beröva andra folk på deras etablerade land. How do you propose to do this? By uniting and organizing the white race, and through the creed and program of creativity. By preaching and promoting racial loyalty among our own white racial comrades and making them conscious of their proud and wonderful heritage. We believe that we can mobilize the full power of the white race and again regain control of our government and our own destiny. Once we have done that much, we believe that the fight against the Jews, the niggers, Blatarna and the rest of the mud races of the world is as good as won. Just distributing 10 million copies of Nature's Eternal Religion and the White Man's Bible would put us well on the road to victory. Didn't Hitler try to do the same thing and fail? There are 500 million white people on the face of this planet organized and united they constitute an awesome power that would overwhelm the other peoples of the world, namely the mud races, in any kind of contest, or in any show of force. Whereas Hitler's program was similar to what we are proposing, we have learned from his failures and have made some significant changes. Whereas Hitler promoted and advocated pan-Germanism, namely, the German people as the core of his political movement, we, on the other hand, denounce nationalism as an artificial barrier and a divisive force preventing the unification of the white race. We promote and advocate the inclusion of all the good members of the white race throughout the world, and propose to unite them in one solid battering ram under the banners of our religion. There are some other significant differences between our program and that of Adolf Hitler. For further details see pages 290 to 316 of Nature's Eternal Religion. Why do you believe that a religious group is a better means of accomplishing your objectives than a political party? There are several reasons why we are convinced that we must have a religious base rather than a political party to do the job. A religion embraces just about every aspect of a people's life economies, morals, customs, law, government, education, eugenics, and above all, in our religion, the survival, expansion and advancement of our own race. b. A political party, on the other hand, has a much narrower base. C. Politics has a weaker appeal to an individual's loyalty. D. Religion, on the other hand, has a much deeper and profound influence on the entire course of his life. E. Furthermore, history shows that religions can undo last for thousands of years, whereas practically any other human group, whether it be government, nations, financial corporations, political parties, or whatever, are relatively short-lived some of them existing for a few years or even less, and then fading from the scene. Of the thousands of political parties that have come and gone, few have lasted longer than perhaps 50 years and very few longer than 100 years. In contrast to this, the Jews' Mosaic religion has lasted for several thousand years and been the keystone of the survival of the Jewish race, not to mention the horribly destructive ramifications in the lies and destruction of other nations. What do you consider the main difficulty in winning your struggle? The main problem we have is not overcoming the niggers and the Jews, and the mud races in general, but reeducating the perverted and twisted thinking that has poisoned the minds of the white race over the many centuries. Despite the fact that the white race is the most intelligent creature in the fields of logic, mathematics, science, inventions, medicine, and hundreds of other creative and productive areas, Yet when it comes to the questions of race and religion, the white race seems to be strangely stupefied as if under the influence of a mind-warping drug. And, in a way, the white man's mind is warped as if poisoned with drugs. And this poison is the propaganda that the Jew has foisted on the white race for all these centuries. The most potent of all these propaganda poisons that had infiltrated the white man's thinking is the Christian religion. So, our main problem is replacing that religion with a sound racial religion for our own survival, expansion and advancement. As soon as we are able to straighten out the white man's thinking, we can regard our problems and our struggle as good as one. Placing 10 million copies of nature's eternal religion and the white man's Bible in the hands of our white racial comrades would be a major step in that direction. What a bargain that would be for the white race. Hur föreslår ni att rätta ut den vita människans tänkande, som ni uttrycker det? Detta är den mest svåra delen av uppgiften, men inte alls omöjlig. Efter allt, går vi tillbaka till Adolf Hitler, finner vi att han var mycket framgångsrik i att ändra tänkandet av det tyska folket från ett av kommunism, förtvivlan och självförstörelse till ett av vibrant kreativitet, konstruktiv produktivitet, och återetablera en högt konstruktiv tro i deras egna folk. Vi tror att vi kan göra samma sak för de vita folken i Skandinavien och över hela världen, genom utbredd promotion och distribution av våra böcker Naturens eviga religion och Den vite mannens bibel, och följa upp det med en stark representation av kreativister i alla vita samhällen runt om i världen. Om judarna kunde organisera den kristna kyrkan för destruktionen av vår vita ras, Säkerligen kan den vita rasen organisera sig själv för sin egen överlevnad. Vi kan göra det och vi kommer göra det. But doesn't Hitler's failure in overcoming communism and the Jews seriously discourage you from trying again? Not at all. Looking back on the Jews' struggle against the Romans, we find that it took them centuries to poison the Roman mind with Christianity and finally cause their downfall. It was the fact that the Jews were united and because of their tenacious perseverance, that finally brought about their victory. Similarly in the struggle for survival between Rome and Carthage it took many wars, many campaigns and over a hundred years before one finally emerged victor. We again repeat that the white race, still having a membership of 500 million people, is far from finished. If we can only get 10 million copies of Nature's Eternal Religion and the White Man's Bible distributed amongst our racial comrades in the United States alone, we can consider the fight against the Jews, Blatar, Gulinger, and the niggers and so forth as good as won. This is not at all insurmountable, nor an impossible achievement. We are determined to win this battle and we will do it. Tror kreativism på Gud? When you ask that question, it is as vague as asking, do you believe in quantity 10? There are a million different versions of God. There is the Jewish version of vengeful God interested only in the welfare of the Jews and repeatedly killing and destroying the Jews' enemies. There is the God of the Mohammedans, Allah. There is the loving God of the Christians. Women's Lib says God is a female, the niggers say he is black. Then there is the hocus-pocus about the Holy Trinity that of the Father, Son and Holy Ghost all rolled into one. Whereas most of these versions were concocted by man to take on the image of human form, other versions like the Church of Religious Science say God is an all-pervading spirit, like the ether, not in the image of man at all. These are just a few versions out of millions. Actually even members of the same religious denomination differ widely and let their imaginations run rampant. But there is not a shred of evidence to back up any of this nonsense. The sum total of all these wild proclamations is that nobody has any facts to substantiate their claims, and the sum total knowledge about any so-called God is zero. We creators, therefore, reject all this nonsense about angels and devils and gods and all the rest of the silly spook craft. We go back to reality, and back to the eternal laws of nature, about which the white man does have an impressive fund of knowledge. Tror ni inte på ett efterliv heller? Nej. Det gör vi inte. Ett efterliv i kristna termer innebär himmel och helvete. Det innebär också att eftersom, enligt den kristna etiken, människan är så syndig och 99% kommer till helvetet, att deras Gud egentligen är ett otäckt monster, som vetande varenda detalj framåt och bakåt, sedan medvetet skapade människor så att han kunde evigt tortera den överväldigande massan av dem i en enorm group, se dem skrika, fräsa, brinna och grilla i all evighet. Vilken fruktansvärd mardröm. En sak som kreativism kommer att ge våra våra medmänniskor är frihet från rädsla av helvetet. Är ni inte rädda för att bli kallade för ateister? Inte alls. Vi erkänner termen ateist för det nedsättande smädelseord som det är. För en muslim är alla icke-troende på deras religion, även kristna, otrogna hundar, en kristen skulle inte acceptera beskrivningen av att vara en otrogen hund bara för att de inte tror på Mohammed. På samma sätt accepterar vi inte judarna och de kristnas nedsättande smädelsord av ateist bara för att vi inte tror på deras fåniga samlingar av spöken i himlen. Vad för slags religion skulle ni kalla er själva? Vår religion är rotad i ras och baserad på de eviga och universella naturlagarna. Vi är, således, en raslig religion och en naturlig religion. Finns det några dietära krav för att bli kreativist? Det finns inga dietära krav alls, men vår kyrka uppmuntrar konceptet av salubriert leverne. Det betyder återvändandet till naturens lagar fältet av nutrition lika mycket som vi har återvänt till naturens lagar fälten av samhälle, regering, religion, ras och genetik. Dyrkan i naturen vi dyrkar inte någon eller någonting. Vi anser att idén om dyrkande i bästa fall är förnedrande. Det innebär att sänka sig själv i extrem underkuvning till någonting du dyrkar, oavsett om tinget är imaginärt eller verkligt. I över tusentals år har folk dåraktigt yrkat katter, kor, solen, stenar, spöken och andar av alla slag. Det finns en bok som hävdar att 30 000 gudar dyrkades innan den judiska Jehova och otaliga spöken efter. Vi anser att detta är en fånig praxis rotad i primitiv vidskeplighet och en skamlig kvarleva från mänsklighetens ociviliserade förflutna som vildar. Eftersom ni inte tror på Gud och ni inte dyrkar något, vad är syftet med religion? Vi har satt upp det mest upphöjda och mest ädla mål mänskligt möjligt, nämligen överlevnaden expansionen och avanceringen av den vita rasen. Om den vita rasen inte är värdedikationen av vårt mest hängivna arbete, vad är? Imaginära, icke-existerande spöken i himlen. negrer och apor. I kreativism har vi gett den vita rasen ett stort och ädelt syfte i, och mening med, livet. Vi har gett den vita rasen ett program för sin egen frälsning och avancemang för de nästa kommande miljoner åren. Vi har gett vår egen grupp en religion kring vilken alla medlemmar av vår grupp kan samlas, oavsett nationalitet. Slutligen, efter tusentals år av förvirring, splittring och självförstörelse, har den vita rasen nu en meningsfull, konstruktiv religion på vilken den kan bygga en bättre värld för sig själv och dess framtida avkomma för evigt och en dag. Men har er religion några moraliska värden? Det är en sak som är säker. Vi har kasserat de gamla orimliga meningslösa värdena av att anse det vara en stor dygd att dedikera sitt liv åt obefintliga spöken i himlen. Istället koncentrerar vi oss på verklighet och på att skapa ett bättre liv för oss själva och våra barn i den verkliga världen här på denna planet jorden, den enda plats människan någonsin har varit kända för att bo på, spirituellt eller på annat sätt. Vi betraktar den vita rasen som den högsta och mest betydande värde på jordens yta, och överlevnaden expansionen och avancemanget av vår egen ras som prioritet nummer ett. Därför är den gyllene regeln och den högsta moraliteten i vår religion. Det som är bra för den vita rasen är den högsta dygden, och det som är dåligt för den vita rasen är den ultimata synden. Främjandes dessa moraliska värderingar bygger vi också en mer intelligent, frisk och vacker ras av människor. Om ni inte tror på Gud, hur förklarar ni frågan om vem som skapade allt i början? Detta är den en trickfråga med vilka kristna hoppas snärja dig. Det skulle vara precis lika logiskt för oss att fråga dem vem som skapade Gud, eftersom det måste ha funnits en början. Svaret de har på lager är, såklart, att Gud alltid existerat. Allt detta gör, såklart, är att kasta en okändhet till en annan okändhet. Vi skulle lika väl kunna komma upp med ett övertrumfande svar och säga att magikern Mendrek skapade allt med sin magi. Faktum är att ingen vet hur detta enorma, vidsträckta universum någonsin skapades och, i själva verket, vet ingen om det ens någonsin var en början eller om det har existerat i all evighet och kommer att existera i all evighet i framtiden. Eftersom ingen i det nuvarande stadiet av människans och civilisationens utveckling vet hur detta enorma och väldiga universum började, eller om det ens var en början, finner vi det inte åliggande på oss att förse det svaret. Ej heller är det väldigt viktigt till överlevnaden och välfärden av den vita rasen att ha ett svar på det mysteriet. Mycket mer viktigare är de riktiga problemen av befrielsen från det judiska nätverket och arbeta för vår egen överlevnad och bästa intresse. Vi är inte som de traditionella religionerna utan en ny jordlig religion som inte tror på den övernaturliga världen utan fokuserar på den här planeten. För vidare diskussion om detta ämne. Se sidorna 196 och 197 i Naturens eviga religion. Vi avser inte skapelsen av universum när vi använder termen skaparen i vår religion. Don't you have faith in anything? Yes, we most certainly do. Our faith is set forth in 508 pages of nature's eternal religion. We have faith in the future of the white race and its ultimate triumph. We consider that as the highest and most significant goal. The fact is we believe in anything that has valid and meaningful evidence to substantiate it. We do not believe in the supernatural, in spooks and a second world outside of the existing universe. We do not believe in a world of spirits and spooks and we most certainly do not believe in the Jewish Bible which was written by a gang of lying, Jewish scriptwriters. We believe a skeptical and inquiring mind is no vice being gullible and superstitious is no virtue. You say that you believe in anything that is substantiated by sufficient evidence, yet in your book Nature's Eternal Religion you say you don't believe that Christ ever lived. Isn't there as much or more evidence that Christ lived as that Julius Caesar lived? No, there's not. Whereas there is an abundance of evidence to substantiate the life of Julius Caesar, there's not a single shred of evidence to substantiate Christ's existence at the time he is supposed to have walked the face of the earth. For example, Caesar left behind him many of his own writings that schoolchildren can study to this day, word for word. Christ left not a word in writing behind and every quotation in the Bible is supposedly handed down by some reporter, such as Matthew, Mark, Luke or John. But there is not a shred of authentic historical information about any of these supposed reporters, either. There is no mention of Christ or the Christian movement during the first century of the supposed Christian era, by any authentic Roman or Greek writer, or any other writer of that time. No legitimate historian, dramatist, playwright, poet or any other contemporary chronicler seems to have noticed his existence, if he did, in fact, exist. Whereas there are man statues and busts carved in stone of Julius Caesar so that we know his exact likeness, there is not a single painting, statue, bust or sculpture to give us the slightest indication of what Christ looked like. In short, whereas there is a mountain of evidence about the historical activities of Julius Caesar as a successful general, as a consul, as an emperor and numerous other deeds of history that he performed, there is not a single shred of legitimate evidence to back up the claims of Christ's existence. Everything that is claimed about him was contrived and concocted by people who lived much later, several generations later and kept promoting these claims into what finally became an overwhelming and massive religion a sorry reflection on the gullibility and superstition of mankind. For further details see Chapter 16 of Part I of Nature's Eternal Religion. Since you say that the Jews occupy all the nerve centers of power, just how do you propose to drive them from power and have the white man regain control of his destiny? We mean to do this by building and expanding creativity until it penetrates the thinking and the heat and soul of all the good members of the white race. As we have stated before, our biggest problem really is straightening out the thinking of white people. We believe that it can be done and it must be done, in fact, by building a religious movement dedicated to the survival, expansion and advancement of the white race. We believe it is the only way that this tremendous task can be accomplished. It can be done, and it will be done. For further details of our program, see the second last chapter of Nature's Eternal Religion, The Road to Greatness. Doesn't creativity believe in helping others? Yes, we do, but we are highly selective as to whom we render aid, love and affection. We most definitely do not believe in loving enemies, nor helping them. Among our enemies, we have the Jews and the mud races. We, therefore, believe in selectively helping our own kind, namely, our own white racial comrades. To white man is the measure of all things, and we believe in looking everything through the white man's eyes, from the white man's point of view. Hasn't the Bible been pretty well proven by recent scientific discoveries and isn't the gap between Christianity and science rapidly deteriorating? Most definitely not. The answer to both questions is a loud emphatic, and oh. The gap between Christianity and science is as wide as the Grand Canyon. It is widening as science progresses in giant strides. The gap is irreconcilable and unbridgeable. A study of astronomy and the discovery of billions of other galaxies makes the idea of spooks in the sky a laughable absurdity. A study of geology makes the idea of a universal flood in the year 2348 BC a non-existent hoax. A study of Egyptian history also completely repudiates the story of the Great Flood. A study of authentic history further repudiates the so-called history the Jews have concocted for themselves in the Old Testament. Suffice it to say that the conflict is endless and an excellent set of books has been written on this subject. It comes in two volumes and is entitled A History of the Warfare of Science with the Theology of Christendom written by A. D. White. Unfortunately, it is now out of print and extremely hard to come by. What about the recent discovery of the Dead Sea Scrolls? I have read several good books on the Dead Sea Scrolls. All the scrolls really prove, it seems to me, is A that there was already a small Jewish sect living by the Dead Sea called the Essenes. B. That the Essenes were teaching essentially the same suicidal ideas as are claimed to have been espoused by Jesus Christ in the Sermon on the Mount. C. This would seem to indicate that the so-called new teachings attributed to a mythical son of God called Jesus Christ were not new at all, but were already being promoted almost word for word by the Essenes, who preceded the Christian era by at least a hundred years. What do you say about archaeologists digging up and discovering such cities as Jericho? Doesn't that confirm the authenticity of the Bible? Not at all. All it confirms is that there was once a city called Jericho, if it even confirms that, and scientists aren't sure. And even if it did, the Bible also mentions such cities as Rome, Jerusalem and many others that are still standing today. So all of this only confirms nothing more than that there were cities such as Jericho, Rome and Jerusalem during biblical times but it does not offer the least bit of confirmation to the rest of the hocus-pocus. So what do you see as the difference between science and Christianity? Basically, as we see it, Science is nothing more than organized common sense. It seeks honest answers. Science dispassionately seeks the truth, regardless of where it may lead. Christianity, on the other hand, seeks to suppress the truth and concentrates on forcing its followers to believe its claims, regardless of how ridiculous these claims may be and regardless of how much of an affront they may be to its followers' intelligence. Science has tremendously advanced the knowledge and progress of the white race, Christianity, on the other hand, has stifled knowledge and progress as witnessed by a thousand years of the Dark Ages, and has perpetuated superstition, ignorance and suffering. The white race seems to have done quite well in maintaining itself. Why are you so concerned about its survival? The white race used to do quite well for itself in the 15th, 16th, 17th, 18th and 19th centuries, but no more. In fact, as late as 1920, the white race was outnumbered by the mud races of the world only in a proportion of 2 to 1. Today, scarcely two generations later, it is outnumbered by the rapidly exploding mud races of the world, by a ratio of 12 to 1. The United Nations, which is a Jew-controlled organization, gleefully reports that in another generation the white race will be outnumbered on the face of this earth by a ratio of 49 to 1 a person has to only have an elementary grasp of mathematics to see that the white race is now a very much endangered species, and will soon be either crowded into extinction or mongrelized into oblivion. Either way, the white race will be gone, and with it also will vanish all the good things that it has produced, such as civilization, culture, art and all the other valuable attributes that we consider as contributing to the good life. The tragic and ironic thing about all this is that it's the white man's ability to produce ample food, the white man's technology, the white man's medicine, and all the other valuable contributions created by his own ability, foolishly transferred to the parasitic mud races that has caused the present dilemma-arid catastrophe. It is these valuable contributions of the white race transferred to the mud races that has caused the latter's explosive increase. It is the unalterable goal of the World Church of the Creator to bring the white man back to sanity and to again conserve his creativity and productivity for the benefit of his own race and his race alone. Naturens eviga religion och den vite mannens bibel är fantastiska böcker, och jag kan gå med på det mesta ni säger. Men varför måste ni förstöra det genom att dra in Hitler i det? Varje dag av veckan öser judarna ut volymer av plumpa lögner och invektiv mot Adolf Hitler 1889-1945, fast han nu har varit död för över 65 år. Det skulle ta biljontals av dollar om året för att köpa den onda propaganda för talandes Hitler som judarna öser ut över världen. Detta i sig själv är det bästa beviset av hur skrämda judarna är av Hitlers idéer om vit raslig överhöghet denna signifikans av denna stora vita ledares bidrag till vår sak. Därför, var tvungen att vara en del av vår lära, och behövde bli ärligt analyserad och ordentligt erkänt. Håller kreativismen med Adolf Hitler i alla avseenden? Nej, inte i alla avseenden. Det finns fyra eller fem stora frågor i vilka vi avviker från nationalsocialism. Den huvudsakliga skillnaden är att vi anser att nationalism, per se, var och är en splittrande faktor för den vita rasen. Vi förespråkar raslig socialism istället för att omfamna alla de goda vita folken på jordglobens yta, snarare än pangermanism. Se kapitel 4, sida 290 av Naturens eviga religion, Tyskland, Adolf Hitler och nationalsocialism. Dödade inte Hitler sex miljoner judar? Nej, det gjorde han inte. Detta, ihop med kristendom, rankar som en av de största lögnerna och största bluffarna i historien. Privat, bland dem själva, har de publicerat tillväxten av deras totala världsbefolkning mellan 1938 och 1948, som ökade från ungefär ett 6,600,000 till ett 7,650,000, en ökning på över en miljon. Detta skulle vara en omåttlig omöjlighet. om det hade blivit decimerat av 6,000,000 under samma period. Se kapitel 36 av den vite mannens bibel. If it isn't true, why would the Jews want to tell such a monstrous lie? It has reaped tremendous dividends for them. Having worldwide monopoly of the propaganda machinery, they were able to put that lie across with little or no opposition. What were the tremendous dividends for the Jews you speak of? A. It enabled the Jews who were the real instigators of World War II and the real culprits, to appear to be the victims, and arouse worldwide sympathy from the gullible and unsuspecting Gentiles, or Goyim, as they call them. B. Through this world sympathy, it enabled them to loot the Arabs of their lands in Palestine, and set up the bandit state of Israel. C. It enabled them to loot the Germans with restitutions in amounts of as much as a billion dollars a year to the state of Israel. In short, this is plain blackmail and looting. D. It enabled them to pursue a vicious program of destroying all opposition to Jewish aggression and take over throughout the world. E. It has provided them with a bonanza in tightening their stronghold on the peoples of the world in areas of finances, of propaganda, of governmental expansion and the spread of Jewish communism. Så vad föreslår ni som lösningen på problemet med judarna? Det enda totala svaret är för världens vita att förenas. organisera och återta kontrollen av deras egen öde. Detta är den högsta rätten i naturen. För att kunna göra så behöver de förenas kring någonting och detta något måste vara meningsfull, signifikant, värdefull och givande lära som världen alla goda vita människor kan dedikera sina liv till. Detta har vi försett i den religiösa läran av kreativism som framläggs i naturens eviga religion och den vita mannens bibel. I det ligger filosofin, läran och programmet för frälsningen av vår vita ras för dess egen överlevnad, expansion och avancering för alltid. Det är varje vita människas högsta moraliska plikt att promota, avancera och disseminera denna höga lära, inte bara för hans snedstreck hennes egen generation, utan också till våra framtida efterkommande för de nästa miljontals år. Låt oss därför dedikera oss själva till denna ädla uppgift och skrida till verket. Can prisoners and ex-prisoners join? Yes. we do accept prisoners and ex-prisoners into our church. For after all, it is darn easy to be a prisoner these days and we are a church besides. What does Rahoa mean? It is our battle cry. Just as the Muslims have jihad, we have Rahoa. It stands for Racial Holy War.